Mateo on the beat. Se a entrar por la vista. dios a lo superficial. <laughs> Tú aparte de bonita. Me está gustando tu manera de pensar. Y yo le pregunté cómo se siente del cora. Oh. Ella me respondió que una es que no se enamora mora. Como lo conciencia, no conciencia que todo con te Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta. Es un un de mi comuna, tengo mi pistola. Pistola. Mi nombre en la calle pesa. Está claro, no con estupideces haga pensar. Está atrás un doble R se parece. Y si aparece, le voy a dar lo que merece. Si te me dejas llevar, se enloquece. Junto conmigo ya se crece. Y yo la pongo a gastar. Sé que todo entra por la vista. Y yo estoy harta de lo superficial. Dice que me veo bonita. Y a mí me gusta tu manera de pensar. Y yo le pregunté, ¿cómo se siente del corazón? Ella me respondió que una y que no se enamora, mora. Como lo conciencia, no conciencia que todo con usted. Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta. Yo soy de mi comuna, tengo mi pistola, pistola. Quiere que yo sea su pero no va a ser tan fácil poseerme. Yo siempre distante, tú solo entre mis followers. Followers, la mandé pensando en ver por porque tenemos todo que ver. Nadie quiere saber cómo me siento del cora, pero él me respondió que me cuidaba con su pistola. Como lo conciencia, no conciencia que todo toco Algo más que amigos de verdad, los digo de verdad, tenemos todo que ver. Por eso tengo enemigos, pero todos son les son mucho bla bla. Chuta. Yo soy un de mi comuna, tengo mi pistola.